alo opex cae cuon. Alo opex eis agelen probaton eis elthusa, felas donton ton arnion hen analabomene, prose poieito catafilein, ero te theisa de hupo cunos ti tuto poiei, ti ce numai auto efe, cae prospaisdo, cae hocuon efe, cae nun, cae nun, e an me afaes to arnion afautes ta qui soi prosoiso pros andra rai diurgon kai moron klepten ho logos eu